บุ๊กทูแปดสิบอชตัวนสเดชมต์คำคุณศัพท์สามบูดวาร์จีทรีสเธอมีสุนัขหนึ่งตัวเยตูริชุนีสุนัขตัวใหญ่ชัวอีระ didelis เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัวยีตูริดิเดลีชูนีเธอมีบ้านหนึ่งหลังยีตูรินามาบ้านหลังเล็ก n a m สอิรามาจัสเธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลังยี turi mažą namą เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่ง jis gyvena viešbutyje โรงแรมราคาถูก viešbutis yra pigus เขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูก jis gyvena pigiame viešbutyje เขามีรถหนึ่งคัน y e s turi a u t o m o b i l i รถราคาแพง Automobilis yra brangus.